lrt radijas ir laida kultūros savaitė jūsų radijo imtuvuose ar tuose prietaisuose per kur jos klausote nors dažniausiai lietuvoje mes kalbame apie stambulo konvenciją vis dar neratifikuota ir beveik prieš du dešimtmečius patvirtinta Faro konvencija. Ji pabrėžia paveldo vertę visuomenės ir teisinės valstybės, žmogaus teisų ir demokratijos labui. Kauno žemųjų šančių bendruomeniai šis dokumentas yra priemonė skirta saugoti vietos identitetą, kultūros ir kraštovaizdžio paveldą bei skleisti žinę apie vietos savivaldos įgyvendinimą. Šią savaitę Kaune vyko Faro konvencijos tinklo susitikimas, o žemųjų gyvenančių šančių bendruomenės nariai išsirinko urbanistinę rajono viziją, saugančią jo identitetą. Tad jei manote, kad neturite įtakos tam, ar netoli jūsų namų bus parkas ar greitkelis, nenumokite ranką ir paklausykite Kotrynos Lingienės pasakojimo. Tarsi norim sustabdyti laiką šančiuose, galbūt atrodo taip. Bet iš tiesų ne, mes norim rasti tame laiko sustabdyme naujovių kažkokių tai, kurios gali padėti vystytis rajonui, tam mūsų aplinkai, tai mūsų to, tom gatvelėm mažom, taip, kad žmogus jaustųsi žmogumi, kad tai būtų ta žmogiška aplinka. Tai yra svarbiausias dalykas, tai yra mastelio uh, matmuo yra žmogus. Tai Elena Vanagaitė, interjero architektė, trečios kartos šančiškė ir žemųjų šančių bendruomenės pirmininkė. Elena komentuoja bendruomenės pasirinktą urbanistinę šančių viziją. Šis siūlo riboti sklypų plotą, užstatymo tankį, naujų pastatų aukštingumą ir saugoti tokias vietos vertybės kaip Nemono pakrantė ir ją lik pirštai siekiantis gatvelių tinklas. Visai neseniai Žemųjų šančių bendruomenė atšventė penkerius metus be gatvės palei Nemuną, kurią buvo išsibrėžusi nutiesti Kauno miesto savivaldybė. Pakrantėje išsaugoti bendruomenė netgi pastatė operą Kopūstų laukas, kuri neseniai gastroliavo Niderlanduose. O prieš pat Joninės baigtas ir pristatytas trejus metus trukęs projektas Genius Loci - urbanizacija ir pilietinė bendruomenė, suvienijęs šančiškius ir mokslininkus dalyvaujantys šančiškiai šiame darbe rinkdami atsiminimus nuotraukas esamą situaciją gamtos situaciją nelabai suvokiam mastelio ir dabar kaip e, ktu mokslininkai savo moksline kalba mum pristatė visą šitą milžinišką darbą tai tik tada gali suprasti apie kokią apimtį ir kokio dydžio darbas yra atliktas tai elena vanagaitė ji genijus loci projekte buvo atsakinga už vietos žmonių įtraukimą į procesą 28 žemėlapių kūrimo dirbtuvėse dalyvavę gyventojai, vaikai, jaunimas, seniorai, žmonės su negale iškristalizavo jiems brangias ir svarbes vietas, erdves, objektus, senus ir naujus, gamtinius ir pačių sukurtus, menančius saro laikus ar gimusius jau šio laikinėme kaune. Dirbtuvės tapo ir prasmingų užsiemimų karantino metu. Galbūt mokslininkam tas karantino laikotarpis buvo sudėtingas, bet žmonių įtraukties prasme tai buvo ir tam tikra išsigelbėjimo priemonė, todėl kad žmonės sėdėjo namuose ir jie buvo uždaryti, jiems reikėjo kažkokio lango į tikrovę. Vienas iš tų langų buvo būtent šitas projektas. Ir mes galėjom pildyti, galėjom fotografuoti, galėjom dalyvauti dirbtuvėse. Su norvegų partneriais buvo nu, labai įdomios dirbtuvės, jos buvo tikrai sudėtingos. Aš nesu tikra, kad realiai mes tiek laiko išsėdėtumėm o kada mes esam savo namuose už ekranų na tai tada jau jeigu pradėjai tai ir pabaigsi aš visada visiems sakau kad o ar jūs neįsijungę į šitą procesą po kokių penkių šešių metų nepasakysite o kodėl šitaip atsitiko šančiuose o kodėl manęs neįtraukė į tai ir nepranešė man apie tai tai va čia yra esminis turbūt argumentas kada kviečiau žmones dalyvauti tame ir patikėkit tikrai, kokie šeimos archyvai, šeimų archyvai buvo, foto, fotoalbumai kokie buvo atversti ir kiek visko buvo atidaryta. Ir aš dabar dar besėdėdama galvoju, dar kiek galėčiau sukelti ir kiek dar turbūt sukelsiu, nes tai bus atvira platforma, tokia, kaip pasakyti, atminties platforma ir galbūt vizijų jau mes nekursim, bet mes galim sukurti kažkokį tai istorinį, tokį virtualų muziejų šančių. Ką ir turime, mes dabar sukurtą labai gerą platformą, tik tai dėkime savo atminimus. <laughs> genijus loci žemėlapiai tūkstančiai objektų juose tapo medžiaga kauno technologijos universiteto statybos ir architektūros fakulteto mokslininkams jie atliko emocijų analizę erdvės sintaksės tyrimą parengė išsamų kultūros paveldo žemėlapį pritaikė amerikiečio kristoferio aleksanderio išgrynintą gerą ir socialų gyvenimą skatinančių architektūrinių modelių sistemą ir iš viso to paruošė tris urbanistines vizijas ktu statybos ir architektūros fakulteto profesorius kęstutis zaleckis genijus loci rezultatų popietėje pristatė skaitmeninio žemėlapių kūrimo įrankį profesoriaus paklausiau ką iš tokio intensyvaus trijų metų darbo su realia bendruomene ir jos pateiktais duomenimis jis pasiliks ateities projektams keli dalykai toks grynai mokslinis yra tas, kad tie simuliaciniai modeliai, kuriuos mes naudojam, kaip minėjau, yra tokie labai angliškai nu, bendri, generic, ar ne? Nu, nėra dažnai jam duomenų patikrintų, subjektyvių, iš kur juos paims. Tai va čia šiuo atveju ta galimybė, jinai, nu, man tikrai buvo toks mm, tas wow momentas, tokia esam galimybėj, aš norėčiau, nu, vystyti toliau tą, tą modelio. Manau, tai patobulinimas tos dvies sintaksės modelio galbūt tam tikras įnašas mūsų pusės. Kitas, e, na, aplamai turbūt e, man parodė labai svarbą ar ne vystymo tobulinimo algoritmų, kurie leistų tą visuomenės nuomonę integruoti. Nes kai mes turim vienu būdu, galima tada būti kitokį, trečiokį, aišku, dažniausiai mes turim apklausas kokias nors, kurios ten nelabai veikia, ar, ar, ar kažkokius pranešimus. Aš įsivaizduočiau, kad nu, bent norėčiau kažkokių projektų ateityje skirtų tam. Trečias dalykas, daug šnekama ir apie mm, visuomenės atsparumą angliškai resilience, tas lietuviškai gal terminas nėra toks platus. Man atrodo, šitas projektas atveria perspektyvą, parodo labai gerai, bent man, kaip urbanistinė struktūra jinai susijusi su visuomenės tam tikrais to atsparumo aspektais. Mes vaišinėjom šančius pakankamai nedaug, bet mes neatsizduojam, kas yra kitose vietose, tie šančiai unikalūs. Urbanistinių požiūrį taip, bet to, sakykime, kiek sakykim ne kažkokiose kitose gal panašiose situacijose bet va tie socialiniai dalykai kultūriniai kitokie ar vėl panašūs tai man būtų įdomu tęst kiek tai įmanoma turėt kažkokį projektą kuriam daugiau būtų galima tų kaimynysčių taip pačiupinėti šančiai iš trijų pusių supami nemuno juose gausu karinio ir industrinio paveldo rajone daug medinės architektūros yra ir modernizmo yra ir naujų labai aukštų daugiabučių pirmoji ktu mokslininkų pasiūlyta vizija į naują statybą žiūri gana laisvai antroji vidutiniškai griežtai o trečioji kaip jau minėjau siekia saugoti tai kas jau yra už šią viziją balsavo dauguma pristatyme dalyvavusių bendruomenės narių kad vizija būtų įtraukta į kauno bendrąjį planą ji dar turi pasiekti savivaldybę bet apie tai šiek tiek vėliau profesorius kęstutis zaleckis mano kad vizija pakankamai realistiška tikrai ten nėra tokių nu, reglamentavimų kažkokių, kurie na, jie remiasi į tam tikrą esamą situaciją, tik labiau ją saugo. Aš nemanau, kad nebūtų, nebūtų reali, tiesiog klausimas, ar ne vystytojai, ar ta aktyvio valdančioji dalis, kurie užsima lobizmų taryboje, ar jie supras, kad tai kūrė pridėtinę vertę, kuri galbūt neteis iš karto per kvadratinius metrus, bet jinai ateis per daugiau laiko. Tai va tas, žinot, tas ne, ne, ne ryto, ne šiandien ir dabar, ne, ne kuo daugiau kvadratų, o mm, Nors atėjęs supratimas yra, pavyzdžiui, pavyzdys, kada vystytojas turi kokį nors vieną hektarą, pirma mintis išdalinti vieno ko daugiau, po mažesnių sklypelių viską parduoti. Bet jeigu pažiūri, paskaičiuoja, ne, galbūt, kad jeigu tu visgi skirsi kažkokį žalią plotą, gal tu dar brangiau parduosi tuos sklypus kitus šalia. Bet tam nu reikia tam tikro noro ir pastangų ir suvokimo, gal galų galvos pasukimo turi sukurti tą žalią plotą, kas būtų patraukus, neužtenka bet kur ten kampe atskirti kokį plotelį, jau kaina nuo to nekils. Tai, tai yra šiek tiek sunkesnis kelias, bet Tai va tiesiog norėtųsi, kad, kad suprastų ar ne ir, ir tie visi, kaip sako, dalyviai to miesto kūros proceso. O kita vertus, galime prisiminti šito Franko Loido Raito, man atrodo, posakį. Jeigu aš nėra diplomas, nežinau, ką projektuos. Aš dabar taip supaprastinau labai, bet esmė tokia. Tai KTU statybos ir architektūros fakulteto profesorius Kestutis Zaleckis. Apie tai, kas labiausiai nustebino ir įkvėpė viso genijus loci projekto metu, pasikalbėjome su jo vadove, Žemųjų šančių bendruomenės nare ir daugelio meninių bei pilietinių procesų iniciatorė Vita Gelūninė yra tendencijos, kurios stebina ir tendencijos, kurios maloniai stebina. E, akivaizdu, kad žmonės, kurie buvo aktyvūs ir kurie pildė žemėlapius ir kurie dalyvavo dirbtuvėse, jie ypač ypatingai siekia nori išlaikyti ekologinę pusiausvyrą mūsų aplinkoje aš manau kad šiandieniniame pasaulyje tai yra stebinantis dalykas kad miestiečiai suvokia gamtos svarbą kad jiems skauda kai nupjauna ąžuolą kad jie prižiūri augina sėja sodina ir tas rūpestis aplinka, jisai mane kiekvieną dieną stebina ir įkvepia. Žinai, iš tikrųjų viena iš šančių bendruomenės narių, na, jis specifiškai paklausė klausia kodėl ne vienoje iš trijų vizijų bendruomenės atsakomybė neišskirta už gamtą tai man pasirodė irgi taip kad gana svarbu ir turbūt ne kiekvienam mikrorajone atsirastų va tokių vat pareikalavimų kad būtų įtraukta į viziją super šitas reikalavimas yra super aš tikrai svajočiau kad atsirastų tokios urbanistinės vizijos kurios įtrauktų bendruomenės atsakomybę kol kas tokie dokumentai nereglamentuoja bendruomenės atsakomybės tai ką mes nuveikėme šitame procese mes pasiekėme kad bendruomenė įsitrauktų į planavimo procesą o į įgyvendinimo ir atsakomybės yra kitas jau e, žingsnis bet taip tai yra toks natūralus klausimas nes iš to ir susidaro savivalda pirmiausia mes dalyvaujam sprendimų priėmime o po to įgyvendinime arba priežiūroje ir rezultatų tada jau skinime. Tai mes pri privalome kaip pilietinė visuomenė dalyvauti visose e, etapuose. Kaip padaryti, e, kad urbanistinė vizija numatytų tokius pilietiškumo atvejus. Tai yra naujos kultūros formavimo reikalas. Nu, iš tikrųjų, mes jau čia kalbam apie tokias inovacijas, kurios nebetelpa į skaitmeninę savoną, o telpa tik mūsų galvose ir mūsų vaizduotėje. Mes turime įsivaizduoti kitaip funkcionuojančią visuomenę. Visi genijos loci žemėlapiai, jų tyrimai ir urbanistinė vizija laisvai prieinami žemųjų šančių bendruomenės interneto puslapyje. Bet kas toliau? koks vizijos kelias iki miesto bendrojo plano atsako vita gelūnienė nėra paprastų dalykų nenuneši vizijos į savivaldybę ir nepadėsi sekretorei ant stalo ir jinai bus perskaityta jaučiu reikės naujo projekto vizijos įteikimas savivaldybei vadinsis šitas projektas bus labai kūrybiškas ir be abejo įtrauks meninę kalbą tas menas ta meninė kalba yra labai įtaigūs instrumentai ir tada jau viskas gal ir bus pamatyta taip galime pasakyti ir pajuokauti elgsimės kaip e, ir dera na, pilietiniai visuomeniai. Naudosime įstatymus, įstatymų reglamentus, kaip tą padaryti ir žiūrėsime, kaip tai veikia. Po kiek metų reikėtų patikrinti, ar tai, kas buvo aptarta ir išdiskutuota per šiuos trejus metus ir išanalizuota, turėjo kokios nors prasmės? Jeigu šitas projektas bus įtrauktas į miesto bendrąjį planą ir į jį bus atsižvelgta, vaisiai matysis greitai jeigu taip neatsitiks vaisiai ateis žymiai vėliau nes pokyčiai kuriuos šitas projektas nuveikė jie nėra susiję tiktai su dokumentu jie yra susiję su pokyčiais mūsų galvose mūsų santykiuose mūsų na bent jau visuomenės dalyje manau kad pokyčiai atsispindės ne tik mūsų rajone ar kauno mieste bet ko gero jie persiduos ir į partnerių vietoves tai yra į oslą ir į budės miestą šiandieną pristatyme dalyvavo gausi faro konvencijos tinklo delegacija ir jie taip pat išsinešė kažką iš šito pristatymo kas turbūt atsilieps e, gal ir labai maža dalele bet jų kontekste du tūkstančiai penktaisiais portugalijoje europos tarybos ministrų komitetas priėmė faro konvenciją ji suteikia pagrindą įtraukti pilietinę visuomenę į sprendimų priėmimo ir valdymo procesus susijusius su kultūros paveldo aplinka nors lietuva šio dokumento dar nėra ratifikavusi žemųjų šančių bendruomenė faro konvencijos tinkle ir apskritai europiniame kontekste matoma ir girdima dar praėjusiais metais skaitmeninis žemėlapių kūrimo įrankis įvertintas kategorijoje bendrystės jausmo atgaivinimas kultūros savaitė iš kauno kotryna lingienė Jūs girdite kultūros savaitę.